Gaur baionako ikastolan gira gure gungo aujiritziaren zategunan. Eta lehenik gure lehen gaia izango da gazte saioa, bakizue eh, blai saioa dela asteburu untan eh, topatu egunak bultzaturik, eta hemen gira ikusteko gazteekin eh, zer nahi duzuen entzun edo ikusi telebistan, zerbait duzue? Eh? Marazki bizidunak! Zoen adibidez? Zige Charko! Sister! Le Mignon! Boule Bill! Eta Euskaraz, hau ten dituzue? Bala bat Doraemon. Doraemon ere! Naizien dituzke, eh, Euskaraz ikusi berriak, Marazki bizidun berriak Euskaraz? Bai! Bai! Zagaitik? Zta nahi dugu um, ikusi uh, eh, Marazki bizidun bat Euskaraz. Nik filmak hainitz Eh, maite ditut. Eta Euskaraz zautzen dituzu? Batzuk. Nor zautzen ditu? Birritxe eta porrotx. Nina iza gaina. Um, dekin joan gira um, filmak ikusterat ben e, euskaraz. Tiri <laughs> Eta bestela zer nahi zua ikusi euskaraz? Mintzatzen aldugu euskaraz. Bai, zer gaiteko? Uh, informazioak eh, eta... eta... Ala. Gure gaurko bigren gaia izango da bilma eta mezortziko aldaketak, bakizue uh, usu jendeak, urte berri bat astendearik, egiten dituela aldaketak, gauzak nahi ditu obetu bere bizian, adibidez batzuak nahi dute uh, kirola gehiago egin edo gutxiago zuek uh, olako bakek hartan dituzue, ere? Eh, bai, jaini ongi jatea eta eta jatea prizelegin. Obekiago da jasatzera. Vitaminak. Nik nahi dut e, fruitu guztiak nik maitatzea eta mundu osoak hola vitaminak bat dituko. Ni e, fruituak e, jatea. Eta janaria aparte, beste oso batzuk uh, eh, latuna dituzue, zuen bizian, gauzeko betu? ni, pisina egiten dut eh, eta eta mm, eta ez dut bera maite. Zer, um... Eh, entzatuko zira eh, ez gehiago igilikure dutea? Uh, ez, ez um, entzatzen ez ateraz eta um, hotz egiten du um, urean. Nin maite dut futa baina ez dut egiten. Et, eta ez dut hasi nahi? Bai. Hasiko zirak orduan orten? Uh, dut. Uste dut. Gure gaurko azken gaia izango da piskat ostiongoa, oh, baina ikusko dugu hemendik hamar urte. Bi mila eta ogoita sortzean, okango dituzue eh, guti gura bera emezortzi urte. Uh, nun ikusten duzue zuen bizia? Eh, ni ukanen ditut luzeak eta polita izan den naiz. Portabla ukanen dut. Nola izango dira telefonoak hemendik hamar urte zuen ustez? Aldatuko dira edo berdin berdinak zen dira? Aldatuko dira. Eta nola izango dira, orduan, telefonoak? Politagoak, ez hautsi. Uh, ez dira gila hautsiko? Bai.